U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Evo, draga braćo i sestre, divnoga dana koga Gospod stvori. Divne zajednice koje Gospod prizva i divne trpeze gospodnje koju Gospod pripravi. Divne trpeze gospodnje koja nam se daje kao tijelo i krv gospodnja koju primamo u sebe sjedinjujući se sa gospodom i tako na ovoj svetoj liturgiji kao u presoblju carstva nebeskoga pripremamo se za vječnu liturgiju gdje će biti neprestani vječni slavoslovi poj sa angelima Božim u slavi Božjoj i u radosti vječnoj. Evo čusmo danas i riječ, riječ gospodnju. Riječ koja hrani sve nas pravoslavnih hrišćane, jer veli gospoda ne živi čovjek samo o hljebu, nego i svake riječi koja izlazi iz usta gospodnjih. A gospod kaže učenicima svojim, vi ste svjetlo svijetu. I zaista Te riječi nisu upućene samo apostolima, neposrednim učenicima Hristovim, a šta smo mi svi, nego učenici gospodnji. Da učimo od gospoda i učimo od onih koji su se naučili od gospoda. Mi pravoslavni hrišćani moramo da uzmemo i mi tu baklju svjetlosti. A to je oganj Duha Svetoga, da ga rasplam samo u srcima svojim postom, molitvom i onim zapovjestima Božnim koji nam Gospod dade i koji je reče da tvorimo. Jer samo tako sa tom bakljom Duha Svetog u srcima svojim mi možemo da nađemo put u ovom svijetu tame, u ovom moru i buri ovog materijalnog svijeta i naći put gospodnji koji vodi do carstva nebeskoga. Jer on je jedini put, istinski put. Kao što je gospod kaže, ja sam put, istina i život. Evo danas naša sveta crkva proslavlja divne svetitelje Božije, divne učenike Božije koji su primili ovu riječ Božiju u srca svoja i koji su je tvorili. Primili su duha svetoga i toliko su da kažemo jako ispovijedali tu vjeru, da ta njihova ispovijesti, njihova forma koju su, da kažemo, kao riječ pronijeli kroz srce svoje, odjekuje i dan danas i na liturgijama i u moletvenicima svih oni koji se Bogu mole. Danas proslavljamo velike ugodnike Božije četvrtoga vijeka, svetoga Grigorija, bogoslova, svetoga Vasilija Velikog i svetoga Jovana Zlatoustog. Iako se oni proslavljaju pojedinačno, imaju dane kada je crkva odredila njihovo proslavljanje. Ali u 11. vijeku po slabosti ljudskoj, po nekoj da kažemo kako to ljudi vole kroz neke forme da gledaju, izbila je jedna mala, da kažemo, pometnja među hrišćanima, te su jedni više poštovali i govorili da je sveti Vasilije najveliki, najveći svetitelj. Drugi su govorili da je to ipak sveti Jovan Zlatoust, a oni treći su govorili da su oni Grigorijevci, jer on najbolje knjige piše i najbolje liježe srcu njihovo. I u toj pometnji smušenosti hrišćanskoj jednom pravednom čovjeku Jovanu javi se u snu prvo svaki svetite pojedinačno, a onda zajedno slavi Božjoj. I primi tu riječ Božju da svetitelji treba zajedno da se proslavljaju i da su oni isti i veliki pred Bogom. I od tada do dana današnjeg, evo do ovoga dana, Crkva naša sveta proslavlja ova sveta tri svetitelja kao sveta tri jerarka zajedno u zajednici. Danas takođe želim da čestitam ocu Benediktu, ocu Agatonu, današnji dan kada su se oni zamonašili, i ocu Zahari koji je <clears throat> blažen pokoja sahranjen ovde u ovom manastiru i nije trojica su na današnji dan zamonašili se u ovoj svetoj obitelji i primili angelski čin. I vidite tako, kako tako Bog sve promišlja da i na ovaj dan kada su sveta tri jerarka se proslavljaju i oni primiše taj čin angelski i mogu slobodno reći da ga nose onako, treba da se potrude da ga nose kao naravno i sveta trijerarka, ali vidi se da je gospod izlio blagodat Božju preko njih, te evo ova obitelj se umnožila i razmnožila i obožila, ako Bog da, a da će Bog da istraju u tome i do kraja. Imamo tu, čini mi se, i našeg oca Vasilija, imamo i oca Grigorija, Tako da, evo, evo imena, evo prilike da se ugledamo na svetitelje Božje, da hodimo putevima njihovim. Draga braće i sestre, budite svjetlo svijetu, trudite se, a to ćete samo postići postom, molitvom, uzdržanjem i svim onim što Gospod zahtjeva u nas i što nam govori kroz svetopismo i emanđelje Božje koje nam se stalno govori daje. Gospodu koji je tvorac svega i gospodu koji nam govori šta da činimo, neka je hvala i slava kroz za sve vijekove vjekova. Amin.